كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Mi smo zadnji put govorili o kugi, kugi Ambasa, 17. godina, onaj, po Hirži. Iste te godine su Halid ibn Velid i Jad ibn Ghanem samovoljno napali na bizantijske vojske, na, na bizantijske zemlje i u tom svom pohodu dakle Halid nikad nije izgubio ni jednu bitku, pa nije izgubio ni ovu bitku. Iako ova bitka bila, dakle, kažem, samovoljna od njega i Jada ibn Ghanema i oni su zarobili mnogo što šta, osvojili mnogo plina i tako dalje. Kad se vratio nazad onaj, u svoje utvrde Halid ibn e, Walid. Narod se okupio oko njega, između ostalo došao na Ešas ibn Hajs. I on Ešas ibn Hajs dade 10.000 dirhima. I zato čuje Omer. I Omer pošalje Ebu Bejdi pismo i kaže Ebu Bejde pozove Halda i upitaj ga. Ako je dao 10.000 svojih, pretjeruje. Dakle, to je sarf, razbacivanje. Israf. Ako je dao od plijena, onda je to, kaže, prevara. Prvo kaže što ćeš da mu oduzmeš titulu, dakle neće biti više namjesnikom, neće biti više vojskovođom uopće. I onda Ebu Bejde pozvao Halda, Halde je došao pred Ebu Bejdu, Ebu Bejde se popio na mimber, Hald pred njega stao i on mu sudi, dakle ovaj ga pita, vam ovaj odgovara. Pa je Bilal radi Alanhu prišao mu i skinuo mu čalmu sa glavi, skinuo sa njega njegov grtač, i očigledno da su te stvari bile nešto što se, čime se muškarci dakle, ponosili njihovog doba onako kako je naredio Omer ibn Khattab radi Allahu anhum ejmej. Zatim je <coughs> stao Halid ništa ne govoreći, Ebu Bejda je tražio od njega halala, kaže ja radim samo ono što mi je naređeno. Kaže Halid, ti radi svoj posao, ja te u tome ne zamjerim. A onda je Hal došao u Kansarin i otišao u Hims, halalio se sa stanovnicima Kansarine Himsa, to je bilo dakle njegova mjesta gdje je on najboravio i krenuo prema Medini. Kad je došao u Medinu, pita ga Omer radijallahu anhu, odakle ti, oček si kaže dao 10.000 onaj e, dirhema, kaže od plijena i od onoga što sam ja imao sehman, to jeste, e, odnosno sehman dva udjela kao onoga konjanika. Kaže, Omer radi o njemu, sve što bude prelazilo 60.000 dirhima, to je tvoje, a ja što oduzeti dakle, tvoje imovine. Zatim je procijenio njegov imetak i uzio mu 20.000 dirhima, ostalo, ostalo mu ostave i kaže ti si zaista plemenit, ja te kaže volim, ali nikad više za mene ništa nećeš raditi. Omer kaže Hald ibn Velidu. U jednom predaju stoji da je Omer pisao onaj, u, u, u, u, u, u, u, kaže ja nisam smijenio Halda zbog srđbe ili prevare, nego su, kaže, ljudi zapali u fitnu, odnosno bili su iskušani Haldom, pa sam kaj htio da im dadim na znanje da je Allah taj koji daje. Neki tumači, dakle, ova predaja, onaj, također je, onaj, kako da kažem, varda među vredostojnosti i vredostojnosti, nije potvrđena, ali to bi značilo, dakle, da su ljudi pripisivali pobjede, Haldu nisu pripisivali Allahu te bareke, veteala. Pa jedan to bio od razloga. Međutim, mi znamo prijedhodnih dakle, ovaj, događaja još od vremena Ebu Bekra radi Allahu Anhu za postupke od Halda koji se nisu sviđali Omeru i Omer kada je došao na vlast odma nakon, na, na hilafet, odma nakon Ebu Bekra radi Allahu Anhu, poslao je pismo da, neki salamu nam tu da vlast preuzme Ebu Bejde, a da onaj smakne, odnosno da, da zamijeni Halda ibn Velita. Nakad si. Nakad Ove godine je Omer oženio se sa Umu Kulsum, kćerkom od Alije, radi Alanhu i od Fatime. I u predan stoji da Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam rekao svaka veza ili svako potomstvo će se, kaže, prekinuti na sudnjem danu, osim moje, to jeste, niko nikom neće moći pomoći, osim što ću moći ja pomoći svojoj familiji. Kaže, Omer, ja sam se oženio radi toga. Dao je mehre od 40.000 dirhima. Ove iste godine Omer je Ebu Musa Rešarija poslao u Basru, naredio mu da presudi Mugire ibn Šuabi, a ja sam, ako se sjeća tu, za dva dersa govorio šta je se desilo sa Mugire ibn, ibn Šuabom. Naime, Ebu, Bekr, Ebu Bekre i Šibli ibn Abdel Beđali i Nafe ibn Ubed i Zijad su svjedočili protiv Mugire ibn Šuabe da je počinio blud sa Umu Džemil. Umu Džemil je bila dakle, od potomaka Efkama, od plemena e, eh, Ebu Bekre, Benu Bekre, a Ebu Bekre je imao kuću naspram onaj, Mugirne kući. I kaže dok je Mugire sidio sa svojim halalte, dok je Ebu Bekre sidio sa svojim društvom, puhno je vjetar otvorio kapak prozora. Kaže pa on popio se zatvori kapak, a kapak tamo kod Mugire bio otvoren i on na ženi. Kaže Ebu Bekre, a jedva čekao, bile su u zavadni dvojica. Kaže, hodite da vidite kako čini blud sa umu džamili. Amu Džemil, čovjek koji je bio od eh, plemena Beni Thahif i umru, ostala udovica. Kaže on njemu, kako znaš da je Umu Džemil? Kaj sačkajte. Kad je ustala, kaže on, ja sam vam rekao da je Umu Džemil. Kažu on, čini nam se. Dakle, ko da je Umu Džemil? A nije niko nije bio sigurno, nego Ebu Bekre htio da se sveti Mugiribni ibn Šuabi. Onda je došla ta vijest do, onaj, do Omera, pa je Omer ga smijenio sa Ebu Musume Rešarijem a naredio da se pošalje onaj e, Mughire sa ovom četvoricom kod Omera, radijallahu anhu varda. Omer je sve četvorcu pitao, svi su imali isto svjedočenje osim Zijada. A u toku svjedočenja su sve četvorca napravili greške. To jeste, kada je Omer pitao jeste li vidjeli je sa lica, ono jeste li vidjeli sa lica, kada je vidjeli smo ih ispod Drugi su rekli da su vidjeli sprijeda i tako dalje i tako dalje. Pa je Omer vidio da im se svjedočenja ne poklapaju. I kaže Omer, zbog toga što Zijad onaj, e, Ibn Umeje nije posvjedočio, oni je sve četvorcu naredio se bičuju. Kaže Mugire Omeru, daj mi, kaže, da razgalim dušu na, nad ovim robovima. Kaže, začepi. Da se, kaže, poklopla njihova četiri svjedočenja, tipka je bio kamenovan. Nemoj se radovati tome što se desilo. Međutim, onaj, Allah najbolje zna, on je stvrdio i rekao je, ja sam imao odnos sa svojom ženom, a kad je sišao u džamiju, da je klanja nakon što se okupao, Ebu Bekri je rekao, ne možeš ti predvoditi namaz ljudima. I tu je nastao, dakle, tu je započeo problem. Iste ove godine, kao što je kod Ibn Đerira, neki kažu da su 16, neki kažu je 17. godine, Hurmuzan je osvojio Eh, Ahvaz, Menazir i Nehr Tiri. To su bila tri grada, tri utvrde. Nakon što je pobjegao sa Kadcije sa Perzijancima, Ebu Musa se spremio iz, Bahre, iz Basre i Utbe ibn Gazvan iz Kufe sa dvije velike vojske, pa je Allah subhanahu ta'ala potpomogao pa su savladali Hurmuzana. Pa su uzijeli predio između Dežle, odnosno Halalte između Tigrisa i Dužejla i zarobili su mnogo venika, zarobili su mnogo plijena, bilo, palo je mnogo žrtava, a onda je Hurmuzan zatražio da se onaj napravi e, primirje. Se potpiše primiri. Kaže, pa je Utbe ibn Gazvan prihvatio da napravi primir, primir sa Hurmuzanom, a onda je Hurmuzan ponovo raskinuo primirje kad je uzeo u svoju vojsku kurde da se bori protiv muslimana. Pa su muslimani i ovu skupinu, dakle nakon što je, nakon što je Hurmuza na sam šeitan zaveo, što je mislio da će svaki put da oformi onaj vojsku i da se bori protiv muslimana, znači nekada pobijeti, onaj pobjegao je prema Tusturu. Harkos ibn Zuhair, alaikum salam, izašao, išao iza Hurmuzana, Hurmuzan je bježao, dakle, ispred njega, dok se nije sakrio u predjele tostura ili tostura. Kaže Ibn Ketir rahmehullahu ta'ala, pa je određen džez Ibn Muavije da ga prati. Kaže, pa je Hurmuzan se sakrio u od a je bio neosvojiv zbog svog položaja. Stijena, planina, e, kanjona, rijeka i tako dalje, nije mu se moglo lahko prići. Kaže, pa je džez Ibn Muavije opkolio Tustur, i naredio da se naprave pute, da se naprave i gradove, kuće, stanovi. Dakle, sve da se pripremi, da se može normalno živjeti. I Hurmuzan je vidio da ne može šta? Da ne može i jest ostati. Dakle, muslimani u okruženju izgradili svoj grad, ali zamislite, zamislite o džeza, kako je on postavio teorika. kao mogu se boriti, džabe ćemo ljudi izginuti, džabe ćemo se pat, nego mi ćemo tu sad napraviti svoje gradove, svoje naselja, pa ti izvoli, trebaš prolaziti kraj nas, ako budeš mogu. Zatim je Hurmuzan ponovo napisao muslimanima želju, izrazio želju da se postigne primirje. Kaže pa je Džeze poslao pismo uh, Harkusu, Harkus je poslao pismo Utbe, a Utbe je napisao Omeru da Hurmuzan traži primire. Kaže pa je Omer odobrio se ponovo sa njim potpiše primire. Koji je ovo put? Treći put. Dakle, treći put. U tom vremenu Ala ibn Hadrami je bio u predilu Bahreina, dakle to je srednji dio arapskog polotoka. Još od vremena Ebu Bekra Sidika. Prije njega je bio, odnosno njega je smijenio Omer pa je stavio kod Kudamu ibn Mezuna, a onda ga je Omer ponovo vratio jest Ala ibn Hadramija. Do tog doba, dakle sve dok nije Sa'd ibn Vekas pobjedio, Sa'd ibn Vekas nije pobjedio na Kadsi, on je njega volio dakle, pokazivao ljubav prema njemu. Međutim, kad je sad Ibn Vekas pobjedio kad si Ala Ibn Hadrem je htio da nešto učini slično na tom donjem dijelu Perzije, to jeste preko, barhe, preko onoga arabskog mora da pređe i da se onaj, e, pozabavi sa Perzijancima ko što je sad Ibn Vekas to uradio na sjeveru. Kaže, pa organizuo veliku vojsku, postavio onaj e, predvodnike, Džaruda ibn Ma'alu, Suvara ibn Hamama, Huleyda ibn Munzara ibn Savija i postavio Huleyda ibn Munzira da on bude glavni vođa te vojske. Pa su oni iz Bahreina prešli u Perziju. I tamo su i, dakle, odmah dočekali Perzijanci i oni su u toj prvoj bitki dok se, spusti, bitci, dok se spustili na, onaj, na kopno, uspjeli su savladati Perzijance. Dobar dio njih su, dakle, dobar dio vojske su savladali, ubili, a onda su i oni opkolili u mjestu zvanu Tavus. Kad je Omer čuo šta je Ala ibn Hadrami uradio, prvo se naljutio, a onda je napisao Utbi ibn Gazvanu, kaže Ala, je, ibn Hadrami je izašao sa vojskom, pa su i, kaže, Perzijanci opkolili u mjestu Tavus. Ja, kaže, mislim da to nije htio radi Allaha da uradi, jer Ala ibn Hadrami htio se dokaže da bude i poput Sad ibn Abi Vekasa. Međutim, kaže, u toku bitke su shvatili da su opkoljeni i da nema izlaza. Ne mogu se vratiti, ne mogu naprijed. Naime, Allah je htio da krene prema Basri, da krene gore prema sjeveru, ali nije mogu. Zašto? Jer su im lađe, dok se popijeli lađe, lađe im su im potonule. Jer se očinjeno radilo sabotaž. Zatim je, kaže, napisao onaj Omer Utbi pismo da krene njemu u, u, u pomoć a između ostalog da povede sa sobom u vojici Hašma ibn Abi Vekasa, Asma ibn Amra, Arfeđu ibn i Huzeifu ibn Mohsina, Jahrafa ibn Kajsa. Kaže, sa njima bilo 12.000 vojnika, predvodio je Ebu Subre. Ebu Subre ibn Abi Ruhm. Kaže, krenuli si na mazgama onaj, i ono što su imali konja. Na svom putu od Basri prema Tavusu nisu sreli nikoga. Iako su Perzijance ove držali u okruženju, nije bilo nikoga na tome putu kad se približili mjestu, onaj Tavusu, vidio je Huleyda ibn Munzira da je fakat onda su muslimani opkoljeni. Pa je ova muslimanska vojska iz Basrije došla, razbila je taj obruč i spasila se to što je ostalo od muslimana. I kaže onaj Omer radijallahu anhu, ići ćeš sad ti tamo onome kojeg nisi volio, ići ćeš sad ti kod Sada, udružit ćeš sa njim, bit ćeš kada je pod njegovom upravom. Nećeš se više vratiti na Bahrein. U tom vremenu, kaže, Muhire je eh, vladao onaj, eh, Basri, pa ga je Ebu, odnosno, Omer smijenio se Ebu Musa Mešanin zbog ovoga događa koje sam malo prije spomenuo. Ibn Đarir kaže, iste ove godine, Tustur je ponovo, jer Hurmuzan je prvi put postavio primirje, pa su muslimane odustali od Tustura, to je Džez ibn Muavije napustio. Dolazi do ponovnog pada Hurmuz, onoga pomostene Tustura, a sljedeći je razlog. Jezde Džerd je čitao vrijeme, iako je bježao od muslimanske vojske, bježao ispred muslimana, stalno posticao, kupljao vojske da napadaju na Arape, da napadaju na arapsku polotu i napadaju na muslimane. Pa je Omer, radi Allahu anhu, napisao sajad dok je bio još u Kufi, kaže, pošalim mu najveću vojsku koju imaš prema Ahvazu. Vojsku je kada je predvodio Noaman ibn Mukrin, a sa njim onaj su bili od istaknutih e, ashaba ili vođa, Džarir ibn Abdullah al-Beđali, Abdullah Humeir, Nuaman ibn Mukrin, Suvejd ibn Mukrin, Abdullah ibn Zi, Sehmen. A onda je napisao Ebu Musi, također u Basru, Kufljani i Basrici, da krenu zajedno prema Ahvazu. Opet sa velikom vojskom. I kaže Omer, poved sa sobom Suhejla ibn Adija, Bera ibn Malika, Asma ibn Amra, Murza ibn Sovara, Kaba, Sovara, Arfeđu ibn Hasremu, Huzeifu ibn Mohsena, dakle povedi istaknute onaj borca Abdurrahmana ibn Sehla, Huseina ibn Ma'ameda, oni koji se uvijek istali onaj u borbama. Kaže, pa je Nuaman ibn Mukrin krenuo sa vojskom onaj, iz Kufe i prestigo je Basrice i došao je do Ram Hurmuza, a tamo se, kaže, već bio onaj Hurmuzan pripremio sa vojskama. Ponovo Hurmuzan prekida primirje, po koji put? po četiri put prekrija primirje i to samovoljno on suprostavlja se muslimanskoj vojsci. Kaže, susreo se sa nama na ibn Mukrimom u mjestu zvano Erbil, vama je Erbil poznat, tako dakle, u novijoj istoriji, kada je došlo do velike bitke gdje su muslima, halalte, gdje je Hurmuzan njegova vojska izgubila, a Hurmuzan se sakrio u Tusturu. Kad je došla vijest do Basrijaca kako su i Kufljani prestigli, oni su se pridružili ovaj Kufljanskoj vojsci i opkolili su zajedno sa njima ponovo Tustur gdje se Hurmuzan ustoličio sa svojim vojskama. Pa su napisali Omeru da im pošalji vojske, kaže Ebu Musa je krenuo sa svojom vojskom prema njima, Ebu Subere i tako dalje. Krenuli su, dakle, sve što je bilo vojske iz Kufe i Basri, krenuli su prema uh, Tusturu. U tim bitkama su najviše istakli Bera ibn Malik, bratu Denesa Malika. Kaže, samo je na dvoboju u prvom danu ubio stotinu Perzijanaca. O njihovoj snagi teško je možemo da neko pričati, jer mi te stvari teško možemo, možemo samo se smijeti, da nam bude drago kako smo muslimani bili jaki. A danas mi nismo sposobni šljivu da istučemo onaj običnom otkom. Također, kaže, isto je radio Kjab ibn Sor, Murza ibn Sor, Ebu Jemame i mnogi drugi basrijici toga dana. Kufjani nisu kad ništa manje zastojali za njih. Istog dana se pokazuje Habib ibn Kure, Rabi ibn Amir, Abir ibn Abdresved. I onda su muslimani vidjeli da je teško se boriti sa Hurmuzanom u Tusturu. Tustur je ipak ne neosvojiv. Kažu muslimani, Bera ibn Maluk, kaže ja Bera, Allah ti je dao, šta mu je dao Allah subhanahu Čime se isticu Beraj ibn Malik? Dovom. Kaže, kažu muslimanje, Bera, de za mol, kaže Allaha da nam podari podjedu, pobjedu. Kaže Beraj ibn Malik, kaže Allahumme, unsur il muslimin, pomozi muslimana, a men daj da postavim šehadet. Gotovo, dobar. I svi se znali šta će se desiti. Kaže, musliman su ih onaj, tako, o, pobjedili. Ali u međuvremenu, jedan od istustra, iznutra tražio je e, od muslimana zaštu. Kažu muslimani, imaš zaštu. Ebu Musa mu je dao zaštu, kao izađi, bit ćeš spašan i kad se uđe unutra neće ti niko Ali kaže pod uslovom, da nam kažeš kako se može unutra ući. Kaže, hajte, ja ću vas povesti na uh, ušću, dakle kako su potoci rijeke ulazili u Tustur, gdje voda ulazi i vi ćete, kaže, ući. Pa su, kaže, plivali kopatke. Na povr po površini vode su plovili, jer Tustur bile su naj, uh, Eh, ulazi od kamena. Nije se moglo tek tako da ti uploviš sa čancima, sa lađama, ne, nego si morao plivat. E sad zamislite poziciju kako je sad sasvom svu opremu, plivat i opet tamo doći i onaj e, eh, borce. Kaže, među njima koji osoba koja se istaga Abdullah ibn Mughafel Muzeni je prvi ušao, došli su do vrat, vratara, uspavali su ih, a onda su muslimani sa tekbirima otvorili vrata Kaže imam Buhari, prenosi učitelj Nesa ibn Malika, prisustuo sam osvajanju Tustura i to, kaže, na sabah namazu. Pa su ljudi, kaže, bili zauzeti osvajanjem, odnosno borbom, klanjali su sabah namaz tek nakon što, nakon što je sunce izašlo. Pa je, kaže, imam Buhari, ovo navodio kao dokaz za Makula Evzaija, za, kao da se namaz smije odgoditi radi borbe. Pa je, kaže, također naveo dokaz Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se borio, pa kaže šagaluna ne salat al busta mala Allahu kuburehum wa buyutahum nara, on su nas okasnili da klanjamo e, srednji namaz, Allah im ispunio kaborove i kuće vatrom, to jest na dan Beni kurajsi Muslimani su ušli unutra u Tustur, jedina je osoba pobjegla, koja? Hormuzan. Hormuzan se pobjegao u jednu kulu i kad su muslimani ga obkolili, on kaže njima, slušajte muslimani, imam ja kaj za vas prijedlog, imam kaj sto strijela, ni jedna neće promašiti. Šta vam, kaže, vrijedi da ja ispalim sto strijela u sto muslimana i da me, kaže, onda ubijete ili zarobite? Kaže, reci, kaže, bolje da me pustite, da siđem, da me ne dirate, nek da me povedete Omeru. Kaže, on ne može. I tako ćeš na kraju završiti kod Omera, ili kod nas, ili kod Omera. Kaže, pa nek mi kaže, Omer ibn Hata presudi onako kako on kaže hoće i umije, pa onda bacio i tobolac i luk, to jeste strijele i luk, i onda su onaj Ebu Subere sa skupinom od vojnika, zajedno sa Ebu Musom i Šarijom, Nuhama Nebim Muhrimom, krenuli sa Hurmuzanom. U tom svom putu prema mjestu Sus su zarobili, a poslije će doći priča, priča o osvajanju Susa, odnosno o oslobađanju Susa, kaže ibn Kathir rahmehullahu ta'ala, pa je Ruz ibn Abdullah, odnosno Zur ibn Abdullah ibn Kulejb al-Aqmi, poznati ashab, krenuo sa vojskom Sabura, a Ebu Subre je sa Petinom i Hurmuzanom krenuo prema Omer radijallahu anhu Medinu, Enesom ibn Malikom i Ahnefom ibn Kajsom. Kad se približili Medini, Oni su Hurmuzana obukli u njegovu odjeću u kojoj je bio od, dakle, od svile, od ogrtača, od smaragda, od rubina, od bisera, dakle njegovog ogrtača, onako kako je najljepši znala se pojavljen pred svojim, pred svojim narodom. Kaže, pa su ušli u Mežđit, tražeći Omera, nisu ga za, zatekli. Onda su vidjeli, kaže, jednu skupinu djece pita gdje je Omer. Kao djece, eno ga tamo zaspoje kaj na svom šljemu u hladovini. On se ponovo vrate onaj, u Mežđit, i vide Omera kako spava. Kaže, pa je pitao Hurmuzan, gdje je Omer, kaže, noga. A gdje sam kaj čuvar? Gdje me je sluga? Gdje me je postula? Gdje su oni što mašu? Nema, kaže, Omer, nikoga. Kaže Hurmuzan, a. Kaže Hurmuzan, vidi koliko je sahati. Kaže, nema nikoga na čuvara, niti on ima svoje pisare, niti on ima divan, na dakle, mjesto gdje on sjedi, niti on ima sluge. Kaže Hurmuzan, on bi trebao biti vjerovjesnik kaže, nije on vjerovjesnik, on kaže, postupa onako kako su vjerovjesnici naređivali. Kaže, pa su tiho pričali, on se narod okupio, čuš da je Hurmuzan došao pred Omera. Hurmuzan onako stoji, lijepo odjeven. Pa je Omer se probudio, ustao i sjeo i kad je pogledao Hurmuzana, gleda u njega, kad je Hurmuzan, kaže da, kada je udu bila mi šitar rađim, udu bila mi na naru, ubih učim se, kaže Allahu od vatre i od njega pomoć traži. Kaže on muslimanima, hvala Allahu koji je ovoga ponizio i njegove sljedbenike sa islamom. O, kaže musliman, držite se ove svoje vjere, idite putem vašeg vjerovjesnika, nemoj da vas dunjaluk zavara. Kažu ovi što su ga doveli, ja je miral mu'minin, ovo je, kaže Hurmuzan, hoće sa tom da razgovara, kaj neće sa razgovarati. Hajde ga prvo kaj raspredite. Kaže, pa ga odvela rasprema, dovela ga u običnoj košulji, dakle, da nema ništa na sebe do ukrasa. Onda će mu, kaže, ja je Hurmuzan pričati. Kaže Omer, Hurmuzane, šta ti, kaže, misliš o svim onim prevarama i onome što se uradio? Kaže Hurmuzan, Omere, mi i vi u džahilijetu, Allah kaj nije bio među nama, niti sa nama. Niste vi vjerovali, smo mi vjerovali u Allaha. A onog trenutka kad ste povjerovali, Allah je, kaže, bio na vašoj strani pa ste nas pobjedili. Kaže Omer, vi ste nas <coughs> pobjeđivali u džahilijetu zato što ste bili zajedno, a mi smo bili rastavljeni, razdvojeni, raštrkani. Kaže, onda je Hurmuzan zatražio vode, pa smo donijeli neku kofu, ali fakat kofa koja je, nije bila baš za njega. Kaže on, umrijeću, ožeći iz ovog se neću napiti. Kaže Omer, doneste nešto ljepši. Kaže, pa mu je ruka zadrhtala. Kaže mu, šta ti je? Kaže, bojim se da ćeš me ubiti. Kaže, neće te ubiti, kaže, meni voda ne treba. Kaže, što? Ja sam kaže, samo htio da mi dadneš onaj sigurnost da me ubiti nećeš. Kaže, nisam te da te neću ubiti. Kaže, jesi. Kaže, Enes, Omere, dao si mu sigurnost, nećeš ga ubiti. Kaže, Omer se pobunio. Ja sam kaj rekao, nećeš te ubiti dok ne popiješ vodu. A onda će ti, kaže, posle toga ubiti kažu ostali muslimani, bio je tu, kaže, Merza i Bera, kaže, ne možeš ga ubiti jer su mu, kaže, dao onaj, na znaje da ga ubiti nećeš, a u drugoj predaje stoji, kada je zatražio vodu, kaže, Omer, prič, pričaj, kaže, živ ili mrtav? Kaže, živ. Eh, kaj ti si dao sigurnost, nećeš me ubiti. Kaže, Omer, prevario si me, ostat nećeš, islam ćeš primiti. Kaže, prevario sam, a mene nikad niko nije prevario. Kaže, Hurmuzan, primit ću islam. Pa je primio islam, Hurmuzan se nije odvajao od Omera radijallahu anhu sve do onog trenutka dok Omer nije ubijen, pa su optužili Omera i Džufejnu, a o tome ćemo, kaže Ibn Kathir, govoriti nešto kasnije, na samom kraju hilafeta Omer radijallahu anhu. Kaže, pa je, pa je naređeno da Hurmuzan, Hurmuzan i Džufejne budu ubijeni. Kad je savlja dignuta iznad Hurmuzana, rekao je šedan la ilaha ilaha šedan muhammed rasulullah. A Džufejna je prekrstio se u tom trenutku kad je savlja dignuta mu iznad Hurmuzana glave. Omer radijallahu anhu nije volio se širi muslimanska država. Ja inače ne smijem da koristim termin islamska država, zato što je taj termin najviše sad upotrebljen. I neko će nam sutra prišti da mi govorimo o islamskoj državi, o Isilu, kako se zvao na Isil, kako nam još idiš, dajiš, tako dalje, jel da je ta imena. Pošto je to danas etiketa onaj, popularna se muslimanima lijep, ja uvijek govorim muslimanska država, a ovdje stoji e, onaj, e, Devle Islamije, odnosno Islamska država u vrijeme Hilafeta Omera radijallahu anhu arva. Kaže pa Ahnaf ibn Qajs govorio o Omeru, Omere, uh, muslimanska država mora da se širi istog razloga što Jezdržard koristi svaku priliku da organizuje vojske. Samo zato što ti ne želiš da pomiraš granice. Ako ne budeš ti pomirati granice, nećeš nikada uspjeti da ga skroz stisneš, da ga šta, protiraš. Uvijek će te, on će se organizovati sa tim narodima i napadaćete. Ako ti budeš pomirao granice, jezdrđer će nestati. Kaže pa je Omer prihvatio prihvatio dakle nastavak bitaka i da se širi muslimanska država, a onda u tom vremenu dolazi osvajanje Susa i Dženda Sabura, fe, je osvajanje Nahavenda, onako kako prenosi Seif ibn Omer. Mi smo ovim bitkama govorili, a jedna informacija, kad su došli, kaže, pred Sus, To je bilo mjesto za koje se tvrdi da je prvi, prvo mjesto naselje napravljeno na Dunjalku, od kako je počet, počeo svijet. Kaže Ibn Đarir, tu su muslimani, kad su osvojili sus, našli kabur od Danijela, pa je Omer radi Allahu Anhu, kao odgovor Ebu Musi Lešari, Ešariju, e, poslao pismo da zakupaju Danijela i to noću kada niko ne vidi, odnosno da se ne zna gdje mu je kabur. Također, ljudi koji su bili unutra u utvrdama Susa rekli su muslimanima Sus ne možete osvojiti. Ovo će, kaže, mjesto da osvoji samo Dejjal. Kaže, među njima je bio Saf ibn Sayyad. A sjeća li svih kod vas i Sire i kad smo radili Sir, ko je Saf ibn Sayyad? Saf ibn Sayyad, dječak u Rime Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, za koji su ashabi smatrali da je on bio šta? Dejjal. U vremenu dok je živo vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod njega je bilo nešto tiše i luka. Mi ostalog Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pratio ga, gledao šta radi. Kaže, pa on nešto mrmlju. Mrmlju kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem inni hababtu lek khaba'tu lek khabian. Ja sam ti kaj nešto pripremio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže on huwa duh. Ibn Sayyad govori huwa duh. Nije mogu da kaže huwa duhan, nije mogu da kaže dim. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ihsu, dakle začepi, fa lan ta'du qadrak nećeš postići više od onoga što jesi. Kaže, pa se naljutio Ibn Sajad, a dijete bio. Nekim predajan čini se da je bio 12-14 godina. Pa se, kaže, na puhu da je čitav sokak zatvorio. Odmuk je se na puhu. Kaže, Omer radi lanu, kaže, lava poslaniče, hoću li? Kaže, Omer, ako je, kaže, in kene huwa huwa felen takdir alej. Ako bude on, fakat on, ne možeš mu ništa. Zašto? Zato što ga Allah pripremio za nešto, za kraj dunja luka. Kaže, ako ne bude on, kaj nemaš fajde da ubiješ dijete. Što znači da šta? Pusti ga. Ibn Sajada su vidjeli da je išao na umru i na hač. Vidjeli su ga tavaf i oko Kjabe. Ako sjećate kad smo radili preznake ali, sudnjih dana, ja sam to spomnio, spomnio sam i Sirije, radili smo i Sirije, jedno i drugo smo radili. Pa kažu komentator, dakle mu hadis, istoričari kažu, da Ibn Sajad u tom vremenu bio mu'min, porijeklom je bio šta? Jevrij. Pa je primio islam. Bio je mu'min, bio je vjernikom ali ga je Allah te bar kvetala njime, dakle, njegovim kasnijim putem nakon svega ovoga, kažu da je nestao na Susu. Dakle, nakon ove bitke na Susu, nekaj da je Tusturu, da je Ibn Sajad, Safi Ibn Sajad nestao. I kažu ovi ljudi iznutra iz Tustura, Halalte i Susa, Perzijanci, mušici, vatropoklonici, nećete, kaže, osvojiti, samo će kaj Dejjal ovaj, kaže, Saf, hajde, kaže, ti vam. <laughs> A Safi su znali ko je Safi Ibn Sajad kada je Saf ibn Sejadi, kada je samo malo nogom kučio od vrata, kada je lanci su i oni, pomozite mi reći nešto, drže vrata, kako se nazovi? Baglame, ja ti reći gajke, gajke su uhlača. Baglame, kada je baglame su popucali, lanci su popucali, katanci su sami se otvorili. I onda su muslimani ušli. Ibn Ketir kaže, jer tim bitkama je bilo kaj mnogo ađajba i garajba, čudnih i onaj nadnaravnih stvari. Kaže Ibn Kathir, i u ovom je stanju jezdeđer je bježao iz grada u grad sve dok nije došao do Isfahana. Oko sebe imao grupu oko 300 najuglednijih ljudi, a njih je predvodio, dakle bio je njima nadređeni zvani čovjek Sija. Kaže pa je Sija okupio svoje prijatelje nakon pada Tustura i Astahara i on kaže ovaj kaže narod, govori o Arapima, ovaj kaže narod nakon svega onoga što su preživjeli, od nedaća, od neimaštinje. I kako su i naši kralje vladali arapskim polotokom, nema vojske da je nisu salomili. Nema grada da ga nisu otvorili. Kaže, tako me Allaha ne mogu, kaže, biti na batilu. Imam ja, kaj za vas, kaže, prijedlog. Kaže, šta? Hajmo, kaj svi primiti islam. Ne možemo stalno bježati sa jezdiđerdom. Gdje god se jezdiđer zatekne ili hurbuzan, to pada. I bježi u drugi grad. Kažu ovi njemu, ono što sti kaže, i mi ćemo. Kaže, pa je Sijah i njegovi tih 300 onaj, njegovih sledbenika prihvatlo islam. Kaže Ibn Ketir, tolko su se kasnije istakli u bitkama da nije bilo mjesta, utvrde ili grada koji su on napali da ga oni nisu osvojili. Dakle, kao muslimanska vojska. Kaže, u u jednom od pohoda došli su na jednu utvrdu koju niko nije mogao da osvoji, pa jedan od njih se izdvojio, udarao tijelom od vrata dok mu skroz se tijelo nije raskrvarilo. Pa su oni unutra mislili da je neko njihov dok toliko navaljuju da, da uđe unutra, a nije imao oružje sa sobom. Kaže, pa su otvorili da ga uzmu, a onda su vidjeli da nije njihov, da je protivnik, ubili su ga, a onda su ovi ostali sijahovi ulazili. Dakle, bili su šta? Žrtvenici. To je se žrtvovali se u, onaj, u džihadu. Zatim je, kaže, nastala 18. godina. Ono što je poznato 18. godina jeste da se u njoj desila kuga Amvasa, o tome smo prošli put govorili. Ibn Isa kaže, u ovoj godini kad se desila kuga Amvasa, također desila se i godina Remadi. Godina Remadi za države Hidžaza, za arapski polotok je značila veliku sušu, suša koja je sve uništila, spalila, spržila do te mjere. Remed ili Remadi znači sivo. Remadi je pepeo. Pa je u arapskom jeziku dobila kaj Amur Remade, godina pepela, to jeste pijesak je postao siv koliko je toplota, devet mjeseci je trajalo. Koliko je toplota pržla pijesak. Vi znate da je pustinski pijesak pjetražno koje boji? Žučkast pustinski, jel ne? Mi kaže pustinska boja. Kaže se pustinska boja. Žučkast. Vozi na malo blago na, na neku smeđu i oker. Ali ta boja posivila. Kaže, poprimila sivu boj, pardon. Nije pala ni kap kiše, a vjetrovi su donosili samo taj, e, tu prašnu poput pepela. Promijenilo se sve. Čitav Hidžaz, čitav arapski polotok se promijenio. Kaže, Omer radijallahu anhu arda se zakleo dokle god su ljudi u takvom stanju da neće jesti hljeba, neće piti mlijeko, neće uzmat nešto od onih e, od masti. Kaže, pa su mu davali ulje i sirće, Kaže Ibn Kethir, Omerova koža je istu tu boju poprimila koji pustinja. Postala mu je crno-siva koža. Od gladi, umora i što je non stop što su i vjetrovi palili. Kaže, ovo je potrebalo nekih devet mjeseci, pa je neki Arab došao Omer, rade Anhu Arda, i kaže on Omeru, Omere, ti si sin slobodne žene, najljepši se ponio prema svome narodu. Naime, šta je Omer uradio? Sve što je imao u haznama, dakle sve što je imao u magazinima od Betul Mala, sve je narod podijelio od hrane i od blaga, da u hazne nije ostalo ništa. Sjećate se, dakle oni koji su redovano ovdje srijedom, sjećate se šta smo govorili, koliko su osvajali, koliko se petine slalo. Pa je Omer slago u haznu i dao ljudima njihove potrebe. Šta smo rekli prošli put, koliko je bilo kod jezdeđarda na njegovom Ivanu, Ivan Prijestolje koji su osvojili? 3 miliona dirhima ili zlatnika, ne znamo. Jel? 3 miliona i šta kažu, još toliko drugog blaga. Pa je petina od toga do te mjere da Ibn Kethir je koristio koji termin? Hiljadu, hiljada, hiljada. Nije govorio milionu, jer cifra ta nije postala u njihovo vrijeme. I uprko svemu tome što je muslimanima dolazilo u Medinu, kaže, Omer je za ovih devet mjeseci sve potrošio od hrane, od blaga, sve ljudima dao da bi samo narod preživio. I uprkos tome je svemu što se desilo, onaj mnogo je ljudi umrlo od glade te godine Amu Ramade. Kada je Omer radi Allahanhu jedne večeri prošao kroz Medinu, kaže Omer, šta je ovo, niko se ne smije. Niko u kućama, niči se glas više u kućama ne čuje. Pa Omer pitao ga, šta je ovo? Ni ti banka je neko da prosi na ulicama prije, kad je neko traži, pa mu ljudi davali. Kaže Omere, oni što traži, nemaju šta da dobiju oni koji bi im dali, jer i oni kaže nema ništa. Narod u svojoj muci kaže ne može više da se nasmije, bit narod nema šta da jedu. Kaže, pa je Omer rekao, Allahu pomozi Muhammedov umet, pa je napisao pismo Amr ibn Asu, Ibn Kathira ovdje kaže u Egipat, međutim, onda e, navodi prič kako Amr ibn As još nije osvojio Egipat te godine, nego se je osvajanje kasnije desilo. Zatim je napisao Ebu Musi da mu pošalju miru, to jeste šta je mira? Da se namiriš, brate dragi, i mi kao namiriti. I u njih u arapskom se kaje mira. Da im pošalju miru, to jeste da im pošalju pomoć, pa su im poslali pomoć putem Crvenog mora do Džideja i Džideje se prevukla, preve, se stvari prema Meki i Medini. Sejf prenosi od svojih šehova da Ebu Bejde došao u Medinu sa 4000 jahalica koje su nosile hranu, a onda je Omer podijelio to svim dijel, u Medini, svim dijelovima Medine. Nakon toga, muslimani se vratili na svoja mjesta, odnosno vratili se u svoja predgrađa okolo onaj Medine. Seif ibn Omer kaže, do te mjere je glada dotjerala životinje da se životinje divlije životinje privukle ljudima. Ne bi narod, ne bi li narod nahranio. Niti su imali životinje da jedu šta, niti imao narod da jede šta. Bilal ibn Haris al-Muzani došao je kod Omera i kaže ja sam iz zastanika Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ti poručuje uvijek kaže bio mudar i ostao si na tome i ostaćeš kao mudar. Kaže kad si to ustavio? Kaže jučer. Kaže Omer je izašao među ljude, pozvao ljude, klanjao dva rekiata, predvodio u dva rekiata i rekao Bilal ibn Haris al-Muzani im je rekao tako i tako. A onda je pitao muslimane, odnosno stražio muslimana da izađu, da uče onaj kišnu dovu. Ovo se navodi puno predaja, čak što više ima jedna predaja u kojoj kaže da je neki čovjek došao kod kabura Allahova poslanike, sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahov poslanik će zatražiti da Allah nam kišu spusti. Tvoj umet će biti kaže uništen Pa je Allahov poslanik sallallahu došao Omeru u snu i rekao, odnosno poselami ga i rekao, on traži od tebe da tražiš kišu, uvijek si bio pametan, mudar, mudar i ostao si, kaže, takav. Kaže Ibn Kathir, Ibn Kathir ovaj uh, isnad je sahih. Međutim, u čemu je od problem? Neko će ovo zlopotrijebiti reći, vidite da, da postoji šta? Da se traži pomoć od mrtvog čovjeka, kao što je ovaj čovjek došao i rekao Allahom poslaniku sallallahu sallam. Ibn uh, Šehi, Albani, rahmehullah ta'ala, govori o ovom hadisu i kaže ovaj hadis nije sahih, nego ovaj hadis je Ibn Kathir, Hafiz Ibn Kathir spomenuo kao sahih do Ebu Saliha. Ebu Salih je prezadnji prenosilac. Kaže, Ebu Salih nije prenosio od Malika, jedna od stvari. Druga stvar ima, kaže, ovdje nepoznati ljudi u lancu. Ovo je pričamo hadisa. Druga stvar, kaže, došao je neki čovjek, dakle čovjek nema imena. to su hadisme naziva kako? Nepoznat, međhul. Dakle, još jedan od problema. Kad čita hadis sa svojim značenjem ima oprečnost jer se od mrtvih ne traži pomoć, nego se traži od živih. U drugim predajama, kaže, Omer je govorio, Allahu, dok je bio tvoj poslanik živ, mi smo tražili onaj, od njega da traži od tebe pomoć. A sad kad je ostao, kaže, njegov Amidža, Abbas, pa je ga Omer poveo sa sobom, kaže, pa dadi nam kišu radi Abasa, jer je Abbas bio šta? Živ potom, odnosno iz porodice Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. <coughs> Druga predaja također kaže, izašao Omer sa muslimanima da traži od Allaha te barku da mu spusti kišu, ništa niš, nije više govorio od istikvara. Dakle, je donosio istikvar, pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio kišu. Te iste godine Ebu Bejde je napisao Omer ibn Hatabu pismo kako su skupina muslimana poznati ugledi muslimana se opijali, šta da radi sa njima? Od njih, od njih je bio Dirar, zatim Ebu Džendel ibn Sehm, a sjetite se kad smo govorili o Ebu Džendelu. Sada ibn, sad ibn Ubade uzeo onaj konja, odnosno kobilu, ošao se borio, a bio u okovima, pa ga ona sluškinja pustila, dala mu kobilu. Kaže Ebu Džendel i Dirar, kaže Omer, pozovi ih i ispitaj ih. Kažu oni, Ebu Ubejde, Allah je rekao fehelentum muntehun, hoćete li vi prekinuti? Allah je mi dao na izbor, pa smo mi kaže izabrali da ne prekinemo. Kaže Omer, pozovite njih pa i ponovo ispitaj. Ako oni smatraju da je alkohol haram, bit ću ih i po 80 udaraca. Ako kažu da je haram, halal, ako kažu da je halal, onda ih ubiju brojicu. Pa je Ebu Bejde pozvao ih. Međutim, Ebu Džendel imao je problem oko alkohola. Ebu Džendel je smatrao da je alkohol šta? Na izbor? Nije smo da je halal. Da je na izbor. Kaže, pa je Omer radijala anhum napisao pismo, kaže pismo Ebu Džendelu, Inna Allahe la jagfira juše kebihi, wa jagfiru madune dhalike lime ješa. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će ono kome on hoće mimo toga. Dakle, sve ostale grije Allah će oprostiti kome on hoće. Hoće li Allah oprostiti širke? Zelo? Hoće kome hoće. Ko se pokaja širk, hoće Allah oprostiti? Sabahudine, je li Allah obavezan u kraju da neće širk oprosti, da oprosti ili da ne oprosti? Imate sektu džeberije. Džeberije kažu što je Allah rekao, on to mora uraditi. Allah ne mora ništa uraditi. Allah koga hoće na sudnjem danu ne uzubila, možemo prošli šta hoće od grijeha. Nemojte nikad zapasti u to da kada neće malo prostiti, jer ne znaš kada će ko doći te obe. Ako umre na širku, mi kažemo šta, umro je kao kjafir, mi ono što se vodimo što znamo, a kažeš neće malo prošiti širku, Allah oprostio svim mušicima arapskog polotaka širka se pokajali prešli na islam. <laughs> Hajri šala. Kaže i zatim Omer radijallahu anhu, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم recimo im robovima koji su pretjerali u svojim grijesima nemojte gubiti nadu Allahu milost Allah oprašta sve grijehe Allah je onaj koji prašta on je milostiv Pa je Omer radi lanu ovo pismo da sta u Ebu Edžendele, Ebu Džendele je došao u te obe i prihvatio, dakle, onaj da se kloni alkohola. Ove godine u Zila Hidžetu Omer je odvojio Mekamu Ibrahim od Kiabe i Mekamu Ibrahim je bio spojen dakle, uz Kiabu, pa je Omer radi anhu odvojio Mekam da ne smita muslimanima, odnosno da se ne spotiču dok čini e, Tavaf. Također ove godine je osvojena Rika i Raha i Haran, onaj pod vodstvom Ajad ibn Ghanema. Malo prije smo o tome dakle, govorili. Također izvor verde, to jeste izvor ruže, i to pod vodstvom Omera ibn Sada ibn Abi Vekasa. Ebu Musa kaže da je osvojio mjesto Ra, Rahu i Šamšat. Ebu Bede i Iad ibn Ghanem su osvojili onaj e, džaziru, to jeste polotok, zatim Haran, Sibin i mnoga druga mjesta, spominje dakle ovdje i Mosul. Ove godine, kaže, zavladala kuga Amvasa, umrlo je 25, u nekim predajama 30.000 muslimana. Amvas je mjesto između Kuca i Remli, dakle u Palestini, pa je pripisana ova kuga Amoasu zato što je kuga započela iz Amoasa. Ove godine je preselio Šurehbil ibn Hasene, Šurehbil ibn Hasene, namjesnik Palestine, sin od Abdullaha ibn Muta ibn Hutan al-Kendija, mati mu se zvala Hasana, ili kod nas to se nazvalo kako? Husneta, onaj, pa su ga više poznavali po materi, pa su govorili Šerehbil ibn Hasene. Također ove godine je preselio Amer ibn Abdullah ibn Džarah, Ibn Hilal ibn Uhejb, Abu Bejde ibn Jarrah poznat po tome, Amin ili tajnik, povjerenik ovoga umeta, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je pobratio je njega i Sada ibn Muaza kad su došli u Medinu, i kažu između njega i Muhameda ibn Meslem Pristupo je bitci na Bedru i sve ostale bitke, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, inne li kuli umetine emine, ne vole, umme, eminu hadi umme Ebu Ubejde ibn Jarrah svaki narod, svaki, svaki umet ima svoga povjerenika. Povjerenik ovoga umeta je Ebu Bejde ibn Džarah. U oba sahiha stoji da je Ebu Bekr na dan Sekife rekao ja bi bio zadovoljan da danete prisegu jednom na hilafet, jednom od dvojice ljudi, Omer ibn Hatabu ili Ebu Bejdu ibn Džarah. Također, Ebu Bekr Sidiga je poslao jednog od četvorce vođa prema Šamu, a Omer ga je postavio kao glavnog vojskovođu i nime smijenio Halda ibn Velida i u svim kasnim bitkama. Pa kaže Ibn Kethir, ovime je Omer, Omer spojio između dvije velike stvari u islamu, ako što znači za muslimane, emanet od Ebu Bede i hrabrost od Halda ibn Velida. Bio je visok, mršav, bio je duga lica, imao je rijetku bradu i nije imao prednja dva zuba – Bio je najljepši čovjek koji nije imao prednja dva zuba, a izgubio ih je na dan Uhuda kad su Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem usjekle se halke u lice, pa je tolko čist ona jako stisnu halke da puknu i da mu puknu zubi da ne bi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poderala se koža radijallahu anhu wa arda. Preselio je od kugi Imvasa, ovo je bilo 18. godine u mjestu zvanom Fihl, a Fihl je poznat po čemu? A vi bi sjedite svake srede ovdje sa mnom. Govorili smo, Fihli je bila na močvara gdje su muslimani se zadesili kad su i Perzijanci pustili, odnosno Rimljani pustili, Bizantinci pustili na njih rijeke i tako dalje. Nije znali kako da izađu, ali su napisali. Napisali su, Ebu Bede napisao Omeru, kaže, Omer, lijepo nam je, ništa nam ne fali. Zemlja, ljepota, rijeke, voda, ovo, ono, ali se nalazimo, kaže, u barama. Ne znamo, ne možemo se boriti. Pa su muslimani opet nakon toga izvojevali bitku. Umro je, a imao je 58 godina radi Allahu anhu varda. Fadl ibn Abbas ibn Abdul Talib preselio ove godine. Bio je lijep, istaknut svojom ljepotom. Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam ga je posadio sasvom na jahalicu na <laughs> oprosnom hađu. Pristupo, odnosno učestvo u bitci osvajanja Šama, a umro je među onima koji su umrli od uh, kuge Imvasa. Muaz ibn Džebel, El Hazreži, El Ensari, Ebu Abdurrahman, neki kažu nije imao djece, drugi kažu imao je sina Abdurrahmana. Pristuo je bitci na Jermouku sa njim, to je njegov sin Abdurrahman, a Muaz je poznat još od dana Akabe kad se susretali sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sellem. Između njega Ibn Mesud Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem, je napravio ona pobratimljenje kad su dolašli u Medinu. A Muhammed Ibn Isa kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem, pobratio njega i Džafara Ibn Abi Taliba prisutvova je bitci na Bedru i svim bitkama nakon toga. Bio je jedan od četvorce istaknutih Hazređija, oni koji su sakupili Kur'an u vrijeme Allaha, u vrijeme ili života, u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Ubeja ibn Ka'bom, Zaid ibn Sabitom, Muazom ibn Džebelom, Jebu Zaid ibn Omer ibn Anas ibn Malik. Ebu Muaz, odnosno Ibn Muaz je poznat po tome, Halal Muaz ibn Džebel poznat po tome što ga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao kao učitelja u Jemen, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Muaz, ja te toliko volim, kaže, molim te, nemoj za namaza zaboraviti sljedeću dovu. Allahumma inni ala zikrike wa šukrike ala husni ibadetike. Dakle, kad god klanjaš farz, nemoj zaboraviti ovu dovu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao u Jemen i kaže sa čim ćeš sudka je sudiću po Allahovoj knjizi i po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Mesud kaže poisto većivali smo Ibrahima, halalte, poisto većivali smo Muaza ibn Džebela sa Ibrahimom Halilom. Po njegovim svojstvima, kaže Muaz je bio kaniten lila hanife ne volem je kunim mušrikin. Bio je ponizan ili darovo je sebe Allahu te barek vetala, nikad nije bio od mušrika. Kad je umru, imao je samo 38 godina. A ostavio je toliki spomen u istoriji ili za istoriju da se spominje i da se za njega onaj dovi. Ove godine je preselio jezid Ibni Sufjan, Ibn Ebi Sufjan, brat od Muavije, Emevija, Kurešija, bio je istaknutiji, bio je i veći, istaknuti i bolji od Muavije kao čovjek. Prihvatio je Islam na dan oslabađanja Mekije, pristupo je u bitci na Huneinu, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je darovo stotinu e, deva i 40 ukija. 41 ukija sadrži 200,8 g kod Ebu Hanife, a 201 g kod ostale džumhur u Leme. Kaže, Ebu, Be, e, Ebu Bek ga je poslao sa vojskom, sa Ebu Bejdom, Amrom ibn Asom, Šurebilom ibn Hasanom, i on je bio četvrti od vođa kad su osvajali onaj šam i bitke za, za Dimešk. Pa je, kaže, Ebu Bek hodio kraj njehove jahalce i savjetovo ga kako će postupati, kako će onaj se boriti kad je umro, ostavio je kao halifu u Damasku svoga brata Muaviju, a Omer ibn Hatab je nakon njegove smrti to i prihvatio, odnosno nije ona ispriječuje da Muavija bude namjesnik Damaska. Ebu Džendel ibn Suhejl, njega smo malo prije spominjali, bio je poznat po čemu? Po čemu šta je volio? Predzvrde. Jeste, volio se opijat. Ebu Džendel je bio jedan od slabih muslimana Mekije, otac mu nije dao da učini hiržu, da pobine Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, pa Ebu Džendel pobjegao Ebu Besiru prema al Bahar. A po čemu je Ebu Besir bio poznat? Jel, jel še je Safeta održao siru prije mene ili posle mene? Kada je bila sira ovdje? Imali ste dva siru i reci. Jest. Kad je Allah poslanik sa Vlasenem postigo na Hudebiji ugovor sa Kurešijama, Kurešijama to jest Mekelijama, da kogod pobjedne u Kureši, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem će da ga vrati. Kogod pobjedne od poslanika, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pusti neka ide. Pa se Alija pobunio, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ako neko ode od nas, njima i ne treba nam. Dakle, učinio je ridet neuzubila te, ali niko nikad nije pobjegao, nikad niko nije napustio Medinu u tom periodu. A kaže, ako neko od njih bude htio, pa kaže, ne bude, se strpi, kaže, u tome će imati, kaže, seva. Jedan od njih se nije htio strpiti. Evo Basir, evo Basir krene prema moru i kogod nije mogu poslaniku zbog ugovora ode kod Ebu Besira. Ebu Besir postavi se kao drumski razbojnik. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad Ebu Besir došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa tražio <laughs> od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahu poslanice, uzmi me Medinu, ovaj kaže ne mogu. Ja sam napravio sa ljudima ugovor, mušic napravio sam ugovor. Kaže dobro Allahu poslanice, ja se kaj pozabav sa njima. I otišao i kaže gleda ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ah, oh, da je sa njim kaže, da je samo kaj njemu dobri ljudi. Allahu poslanik sa sam znao šta će raditi. Kaže, Ebu Besir je uformio svoju jedinicu i kogod god od mušičkih karavana krenuo, nije došao nikada do svog cilja, niti u odlasku, niti u povratku. I onda su Kurejiši napisali Muhammedu sallallahu alaihi sallam, Muhammede, uzmi ga. <laughs> dakle, tu tačku ugovora mi ćemo, kaže, onaj, prećemo preko nje. Kaže, pa onda Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, Ebu Basiru dozvolio da se priključi muslimanima onaj, u Medini. O 19. godini po Hidži, ovdje ima nešto sasvim malo onaj, govora, ništa plaho nije spomenuo. E, u toj godini je preselio Safa ibn Mu'atal. Safuan ibn Mu'atal je bio poznat od vremena kada je Aisha radijallahu anha optužena da je počinila sa njim blud, a kada je upitan, on kaže tako mi Allaha nikad, kaže žensku, nisam otkrio rame. Dakle, nikad nisam ona imao žensko ispred sebe. Bio je poznat po tome što je volio puno da spava i bio je poznat po tome što je znao počesto i da prespava sabah namaz. Ove godine, to jeste 19. godine, osvojene Tikrit, a Tikrit vam je poznat po kome? Po Saddam Hussein. Ove godine su Bizantici zarobili Abdullaha ibn Huzaifu, I ove godine je poginuo jedan od istaknutih perzijanskih vođa u Iraku, Šehrek, a muslimanske vojce, vojske je predvodio Hakam ibn Abi As. Ove godine je preselio, dakle 19. godine, u Bej ibn Ka'b, istaknuti karija, učač, koji je, dakle, onaj, kako kaže, ja sam, kaže, čuo Omere ove riječi od onoga koji je slušao od Džibrila i dok su mu usta, kaže, još bila vlažna. Dakle, dok je učio, odmah sam, kaže, ja učio od njega, to jest od Allahova poslanika, sallallahu alaihi veselam. Kaže, Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselam, je rekao u Bej ibn Ka'b, Allah mi je, kaže, naredio da pred tobom, kaže, učim Kur'an i tebe mi, kaže, spomenuo, pa su mu, kaže, oči zasuzile, bilo mu je drago što ga je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kod Allahu poslanika, sallallahu alaihi veselam, direktno. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد سيد شبوشي نشتغل سد واتسيتم قدنهم بوهير إن شاء الله تعالى جزاك الله خير كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي